50 languages. 9. 9. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Le lundi. Le lundi. Le mardi. Le mardi. Le mercredi. Le mercredi. Le jeudi. Le jeudi. Le vendredi. Le vendredi. Le samedi, le samedi, le dimanche, le dimanche, la semaine, la semaine, du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Le premier jour est le lundi. Le premier jour est le lundi. Le deuxième jour est le mardi. Le deuxième jour est le mardi. Le troisième jour le mercredi. Le troisième jour est le mercredi. Le quatrième jour est le jeudi. Le quatrième jour est le jeudi. Le cinquième jour est le vendredi. Le cinquième jour est le vendredi. Le sixième jour est le samedi. Le sixième jour est le samedi. Le septième jour est le dimanche. Le septième jour est le dimanche. La semaine a sept jours. La semaine a sept jours. Nous ne travaillons que cinq jours. Nous ne travaillons que cinq jours.